บุ๊กทู แปดสิบหก 86. คำถาม อดีตการสอง Perguntas. Passado 2. คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Que gravata é que usaste? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Que carro é que compraste? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Que jornal é que assinaste? คุณได้เห็นใคร Quem é que você viu? คุณได้พบใคร Quem é que você encontrou? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Quem é que você reconheceu? คุณตื่นนอนกี่โมง Quando é que você se levantou? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Quando é que você começou? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Quando é que você terminou? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Por que é que você acordou? ทำไมคุณถึงเป็นครู Por que é que você quis ser professor? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Por que é que você apanhou um táxi? คุณมาจากไหน De onde é que você veio? คุณไปไหนมา Para onde é que você foi? คุณไปอยู่ที่ไหนมา Onde é que você esteve? คุณไปช่วยใครมา Quem é que ajudaste? คุณเขียนถึงใคร A quem é que escreveste? คุณตอบใคร A quem é que respondeste?